وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون Na wakikukanusha wewe sema, mimi nina amali yangu na nyinyi mna amali yenu. Nyinyi hamna jukumu kwa niyatendayo, wala mimi sina jukumu kwa miyatendayo. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون Na wapo miongoni mwao wanakusikiliza. Je, wewe unaweza kuwafanya viziwi wasikie ijapokuwa hawafahamu? ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Na wapo miongoni mwao wanaokutazama. Je, wewe utawaongoa vipofu ingawa hawaoni? ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote, lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين Na siku atakapowakusanya itakuwa kama kwamba hawakukaa ila saa moja tu ya mchana. Watatambuana. hakika wamekhasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu wala hawakuwa wenye kuongoka wa imma nuriyannaka ba'dha alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun na vyovyote vile tukikuonyesha baadhi ya tunavyowaahidi au tukakufisha kabla yake, marejeo yao ni kwetu. Kisha Mwenyezi Mungu ni shahidi wa wanayoyafanya. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Na kila umma una mtume. Alipowajia mtume wao walihukumiwa baina yao kwa uadilifu wala hawakudhulumiwa. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Na wanasema, lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli? قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون sema ملكي نفسي yangu shari ولا خيري ila apendavyo mwenyezi mungu Kila umma una muda wao waliowekewa. Ukifika muda wao hawakawii hata saa moja wala hawatangulii. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Sema, mwaonaje ikikufikieni hiyo adhabu yake usiku au mchana? Sehemu gani ya adhabu wanaihimiza wakosefu? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون Tena je, ikishatokea mtaiamini? Je, ndiyo sasa tena? Na nyinyi mlikuwa mkihimiza? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون kisha waliodhulumu wataambiwa onjeni adhabu ya kudumu wani mtalipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiachuma wayastanbiunaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi in لحق وما أنتم بمعجزين Na wanakuuliza, je, ni kweli hayo? Sema ehe, na hapa kwa Mola wangu mlezi, hakika hayo ni kweli na wala nyinyi hamshindi. الله أكبر الله أكبر لا ilaha Na ewe mtume wakishikilia kuendelea na kukadhibisha baada ya kuwadhihirikia wazi dalili za unabii wako basi wewe waambie hakika mimi nitalipwa kwa amali yangu yani vitendo vyangu na nyinyi mtalipwa kwa amali yenu kama itakavyokuwa na mimi naendelea na wito wangu na nyinyi hamtahisabiwa kwa amali yangu wala mimi sitahisabiwa kwa amali yenu basi nyinyi fanyeni mpendavyo na Mwenyezi Mungu atamlipa kila mtu kwa aliyoyachuma na katika hawa makafiri wapo wanakusikiliza wewe mtume pale unapowaita wafuate dini ya Mwenyezi Mungu na hali nyoyo zao zimefungwa hazikubali wito wako basi wewe huwezi kuwafanya hawa viziwi wakusikie na waongoke na hasa ilivyokuwa juu ya uziwi wao hawafahamu yasemayo na wengine wapo wanaokutazama na wanalifikiria jambo lako na wanaona dalili zilizo wazi za unabii wako lakini bado hawaongoki wakafuata mfano wa hayo ni mfano wa kipofu nawe huwezi kuwaongoa hao vipofu upofu wa macho ni kama upofu wa moyo wote hawana uongofu. Kipofu haioni njia kwa kuhisi na mpotovu haongoki kwa maana. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu atawalipa watu kwa vitendo vyao kwa uadilifu na haki wala hatamdhulumu hata mmoja wapo kwa kitu chochote lakini watu wanajidhulumu nafsi zao kwa kuhiari kwao kafiri kuliko imani. Ewe mtume, wahadharishe na siku tutayowakusanya kwa ajili ya hisabu wawe na hakika kuwa siku ya akhira itakuja baada ya kuwa walikuwa wakikanusha na wakikumbuka maisha yao ya duniani tu waone ni kama saa moja tu ya mchana hapana wasaa wa kufanya kitendo chochote cha kheri na wajuane wao kwa wao wakilaumiana kwa kufuru na upotovu waliokuwa nao wamehasiri wakanushao siku ya akhera na wasitangulize vitendo vyema katika dunia yao na wakakosa neema za akhera kwa kufuru zao. Ewe mtume, tukikuonyesha baadhi ya tunayowaahidi, nawe ni kuwa utawashinda na wao watapata adhabu au tukakufisha kabla ya kuyaona yote hayo vyovyote vile hawawezi kuepuka kurejea kwetu tuwahisabie na kuwalipa na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mwenye kuwachungua na mwenye kujua kila walitendalo na yatawalipa na kila umma ulijiwa na mtume, akafikisha wito wa Mwenyezi Mungu, akaamini aliyeamini na akakanusha aliyekanusha. Ikifika siku ya kufufuliwa, mtume wao atakuja na kuwatolea ushahidi wale waliomkadhibisha kuwa hao ni makafiri na walioamini kuwa ni waumini. Basi Mwenyezi Mungu atawahukumu kwa uadilifu uliotimia, hatumdhulumu yeyote katika mlipo anayostahiki na makafiri wanakusudia kuikanusha siku ya akhera, basi wanaihimiza kwa kejeli na kusema, itakuwa lini hiyo adhabu unayotuahidi kama wewe ewe mtume, na hao walio pamoja nawe ni wakweli katika hayo mnayoyaamini na mnatuitia sisi tuyakubali. Ewe mtume, waambie, mimi sina uwezo wa kujitendea mwenyewe kheri wala shari, ila kwa alioniwezesha Mwenyezi Mungu. Basi vipi niweze kuihimiza ije upesi ya adhabu? Hakika kila umma una ukomo wake aliouweka Mwenyezi Mungu tangu na tangu. Ukiwadia ukomo huo, basi hawatoweza kuchelewesha hata kidogo kama wasivyoweza kutanguliza. Waambie wanaohimiza ifiki adhabu, hebu niambieni ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu usiku au mchana, pana faida gani watayoipata wakosefu wenye madhambi kutaka ije kwa haraka na hali adhabu yote ni mbaya sasa mnaikanusha adhabu tena itapokufikieni mtaambiwa kukubeuliwa je sasa mnaamini kwa kuwa mnaiona na nyinyi huko duniani mlikuwa mkihimiza kwa dharau na kukanusha tena siku ya kiyama wataambiwa waliojidhulumu nafsi zao kwa kukufuru na kukanusha Onjeni adhabu ya milele. Sasa hamlipwi ila kwa amali zenu mlizozitenda duniani. Na makafiri kwa njia kejeli na kukataa wanakutaka wewe mtume Uambie hivyo ni kweli, hayo uliyoyaleta katika qurani na habari za kufufuliwa na adhabu. Waambie naam, kwa haki ya muumba wangu aliyeniumba, hakika hayo yatakuwa bila shaka yoyote wala nyinyi hamtoshinda wala hamwezi kuzuia adhabu aitakayo Mwenyezi Mungu kukuleteni.